Mami, tú solo escribe y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en medallo tú vives y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí que ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Y si te paso a buscar, y nos fumamos el valle en el mirador, yo te recojo en la yigua, para darte rico no puedo un aguantador No, no estaba subiendo sin elevador, pa' darte en cuatro no te quita la tiola Cuando un boricua dice qué rico, ella se le encharca el pantalón. Mami, tú solo escribes. Y Ponte chimba pa' yo paso a recorte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. En PR tú vives. Ponte bonito para mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Porque nunca me olvides. Mami, llama a tus amigas, que estamos puestos para el perreo. Ese culo desde lejos ya lo veo. Desde que entraste te gusté, baby, lo leo. Tus fotos de Instagram son igual, no lo creo. Ay, mami, dale solo encima como dejamos ver como si fuéramos la cabecilla del cartel. Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel. Yo sé que no estamos vivos, pero voy a camper. De perra me da yo, punta chimbita y le caigo. Capiamos file en el barrio y todo lo que sea necesario. mami, tú solo escribe y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribe en medio tu vida. Marca tu vida, para que nunca me olvides. Ya, Escucha ¿Escuchaste? Lo locura sí. Lo Que te quede claro.